ինքնազավթված ակնայում ադրբեջանական Կարմիր Մահիկի Շարասյուն միջազգային կոչեր ներքաղաքական հախորնություն Արցախում սահմանային լարվածության աճ Գեղարքունիքի ուղությամբ Արցախում եւ դրա շուրջ վերջին շաբաթը հարուստ էր իրադարձություններով։ Ադրբեջանը 3 շաբթի օրը փորձեց ալյուրով բեռնված Շարասյուն մտցնել Արցախ։ Ասկերանցիները փակեցին դրա ճանապարհը եւ շարունակում են հերթապահել ճանապարհի այդ հատվածում։ Նախ, ինչպես Բերձորի եւ Հարակից երկու գյուղերի հանձնումից հետո պարզ էր, որ Ադրբեջանն արգելափակելու է Քաշաթաղի միջանցքը, այնպես էլ Արցախի շրջափակումը գիտակցորեն կամ անգիտակցորեն դեպի հացի պակասուրթի հուն տեղափոխելուց հետո պարզ էր, որ Ադրբեջանը վաղ թե ուշ առաջարկելու է նման ճակերտավոր օգնություն։ Այս հատվածում շրջանցենք Ալյուրի ռազմավարական պաշարի կուտակման եւ մատակարարման հարցում հանցավոր թերացումները։ Նույնիսկ արկա պայմաններում Արցախի շրջափակումը սոսկ սնվելու խնդիր չէ։ Արցախյան հիմնախնդիրը սոզ կսնվելու խնդիր չէ։ Ադրբեջանական ալյուրի ընդունումը թույլ կտա բառացիորեն 1 օր հաց ուտել։ Փոխարենը հաջորդ քայլը կլինի Արցախի պարենային մատակարարումն Ադրբեջանից։ Հաջորդիվ ադրբեջանական կրթամշակութային ծրագրերի ներդրումն Արցախում հաջորդիվ Արցախի վարչական ենթարկումն Ադրբեջանին, հաջորդիվ Արցախի հայ բնակչության մի մասի արտաքսումը, մյուս մասի ձերբակալություններն ու աքսորը, հաջորդիվ երեխաների ուծացումը, հաջորդիվ Արցախում հայկականության վերջնական ջնջումը եւ ասկերանցիները, ովքեր արգելափակել են բռնազավթված ակնայից ադրբեջանական շարասյան մուտքը եւ չնայած ներքին ու արտաքին ճնշումներին չեն ընկրկում, այս պահին կանխում են Արցախի ոչնչացումը։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կարմիր Մահիկին, այն, ինչպես եւ Կարմիր խաչի եւ Մահիկի ազգային համայնքներից ցանկացած մեկը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ուղղակի մաս չի կազմում, այլ համագործակցում է դրա հետ եւ ինչպես ցանկացած քվազի հասարակական կազմակերպություն բռնապետական Ադրբեջանում, ադրբեջանական Կարմիր Մահիկն էլ է երկրի իշխանությունների ուղղակի վերահսկողության տակ։ Բռնազավթված ակնայից շարժվող Շարասյունը կամ դրա մասնակիցները որևէ խոչընդոտի չհանդիպեցին ռուսաստանյան անցակետերում եւ դրանց առաջ շարժվելու միակ արգելքը համախմբված ասկերանցիներն էին։ Ռուսաստանյան զորախմբի ներկայացուցիչները նույնիսկ փորձեցին իրենց բեռնատարներով ներկրել ադրբեջանական ալյուրը, սակայն ասկերանցիների ընդդիմադրությունից հետո ստիփված շրջվեցին եւ վերադարձան իրենց զորակայան։ Թե ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում, թե արտաքին գործերի նախարարության տարբեր դրամաչափի պաշտոնյաների մակարդակով Ռուսաստանը հստակ ներկայացրել է իր դիրքորոշումը, այն է ակնայից միջանցքի բացում դեպի Ստեփանակերտ եւ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի դաշնակցից սпасել, թե այն պետք է խոչընդոտի կամ չաջակցի այդ բեռների մուտքին, լավագույն դեպքում միամտություն է։ Իհարկե ադրբեջանական Շարասյան ուղարկման օրն էլ պատահական չէր ընտրվել։ Դրա հաջորդ օրը Հայաստան ժամանեց ֆրանսիական մեծաթիվ պատվիրակությունը, որը Կորնիձոր ուղարկեց Պարենով բեռնված նոր Շարասյուն, ուղեկցելով այն։ Սակայն մեղրի կճճում մի կաթիլ լեղի ավելացնելով պետք է նշել, որ ֆրանսիական պաշտոնյաների ակտիվացումը հենց այս պահին առավելապես պայմանավորված է իրենց երկրում խորհրդարանական առաջիկա ընտրություններով։ Դա, սակայն, չի նշանակում, որ չի կարելի առավելագույնն ստանալ թե այդ այցից, թե ընդհանուր գործընթացից։ Ինչ վերաբերում է Արցախի ներքաղաքական իրադրությանը, իհարկե, պատերազմը ձախողած Արցախի շրջափակումը չկանխած շրջափակման ընթացքում երկրի ճգնաժամային կառավարումը տապալած ղեկավարի հրաժարական տալը տեղավորվում է տրամաբանության սահմաններում։ Մյուս կողմից, ամենամեծ խնդիրը լեգիտիմության հարցն է։ Համաժողովրդական քիչ թե շատ թափանցիկ ընտրությունների արդյունքում իշխանության եկած Պաշտոնյայի լեգիտիմության աստիճանն ավելի բարձր է, քան անուղակի քվեարկությամբ ընտրվածինը։ Այդուամենայնիվ Այնուամենայնիվ, Արցախում ապագայում իշխանության եկող մարտիկ պարտավոր են ձևավորել հստակ քաղաքական օրակարգ ոչ միայն Արցախն ստեղծված ճգնաժամից դուրս բերելու, այլ նաև դրա ապագա քաղաքական ուղեծիրը գծելու ուղղությամբ։ Վերջին 30 տարվա ընթացքում այդպես էլ չձևավորվեց հստակ ուղղություն, թե ուր է գնում Արցախը եւ ինչ է ուզում։ Լեռը տկնեց, տկնեց եւ մուկ ծնեց Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում ու վերջ։ Իսկ օրինակ Մոզամբիկի կազմում կարող է լինել։ Արցախն արդյոք լինելու է անկախ, վերամիավորվելու է Մայր Հայաստանին։ Այս հարցերի պատասխանն այդպես էլ չձևակերպվեց վերջին 30 եւ ավելի տարում։ Պետք է հստակ ձևակերպել քայլերի հաջորդականությունը, պետության կառավարմանը ներգրավել արժեքավոր տարբեր մասնագետների, նույնիսկ քաղաքական տարբեր բևեռների ներկայացուցիչների, խորացնել կապերը Երևանի հետ եւ չփորձել հերադրվել կամ հակադրվել միասնական պետականության գաղափարին։ Միաժամանակ Ադրբեջանը կրկին սրում է իրավիճակը սահմանին։ Հայկական կողմը պետք է հստակ գիտակցի, որ մոտենում է 0 ժամը եւ եւ պատերազմը անխուսափելի է։ Միջազգային իրադրությունը եկող տարվա կեսերից սկսած ավելի բարենպաստ կարող է լինել Ադրբեջանի համար, ինչպես էր 2020 թվականի աշնանը։ Դա նաեւ Ալիևն է շատ լավ գիտակցում։ Սակայն հաշվի առնելով իր դաշնակից Ռուսաստանի ռազմական հյուծումն Ուկրաինայում եւ դրան զուգորդող տնտեսական հյուծումը, Հայաստանի վրա ճնշման լծակների թուլացումը, տարածաշրջանում ազդեցության կորուստը Ալիևն անկասկած փորձելու է երկաթը տակ-տակ ծեծել եւ այս պահին, երբ Ռուսաստանը դեռ հոգեվարքի մեջ է, բայց չի մեռել իրականացնել իր ծրագիրը Արցախը վերջնականապես հայաթափելու եւ Հայաստանի հարավը կտրելու ուղղությամբ։ Ասկերանի մոտակա վերջին դեպքերն արդեն գետնի վրա ապացուցեցին, որ Ռուսաստանը բացահայտ ճշնամանք է դրսևորում հայկական պետականության նկատմամբ, այնպես որ ոչ միայն պետք չէ հուսալ, թե Արցախում գտնվող ռուսաստանյան զորախումբը կպաշտպանի տեղի հայերին, այլ պետք է առաջին հարվածը հենց նրանցից սպասել։ Ադրբեջանն ակտիվորեն Ջերմաբերդն ամրացնում է բռնազավթված քարվաճառն ու քաշաթաղը, սակայն սեպտեմբերի կեսերից անանցանելի է դառնալու մռավի լեռնաշղթան, իսկ Ամուրի լեռնանցքի տակով փորվող թունելը դեռ գործածելի չէ։ Գրագետ գործողությունների դեպքում հնարավոր է այդ հատվածի ադրբեջանական զորամիավորումներին առնել կացայի մեջ եւ ստիպել նահանջել։ Իսկ Մայր Հայաստանի հետ ցամաքային կապի հաստատումով ոչ միայն կվերանա Արցախի շրջափակումը, այլ հնարավոր կլինի հարվածն ուղղել դեպի հարավ, կրկին դուրս գալով դեպի Արաքսի հովիտ։ Հակառակ դեպքում առանց քարվաճառի ու քաշաթաղի Արցախի ներկա մնացորդն անհնար է երկար պահել։ Տարածաշրջանում իրադարձությունները շատ սրընթաց են զարգանում, եւ այս պայմաններում հորանջելը կարող է հավերժական քուն դառնալ։ Սա մեր մեկնաբանությունն էր եւ ես Դավիթ Եղիազարյանը առայժմ